Bezdigom hm. komentarima na 50 hadisa pa, pa govori sad o nijetu i govori namjera, o, o završetku djela. Sad kako je, eh, ima hadis koji spominje završetak djela. Innama l'amanu bil havatim. To je Buhari, on tako. Djela se vredni prema završetku. U smislu, kako završi život, tako će se vrednovati. Ako završiš sa imanom, na hajdu. Ako završiš sa kufrom, makar bio čitav život ima nije dobro. Ništa, gotovo, briši se sve. Zato neka olema kaže hadis djela se vedno prema namrama. Vredi tek nakon hadisa djela se vedno prema završetku. Jer namret se ne je ako završiš ne uzbila loše. Zato završetak taj kusnog hatima, suh hatima, Ulema je voljela imati predavanje samo na tu temu, često puta. Kako da dođeš do lijepog završetka, završiš sa imanom, jer 70 godina kad bi bio radio dijela imana i slično iskrena bila. 70 godina i taj prvi dan čovjek pređe na kufar, i učeni kufr, briši se svih oni 70. Znači lijep on duža za je strašna te. Dobro? 他有什